السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد احمد الله سبحانه وتعالى كذلك وهم سالنا سلامكم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala tunaendelea na somo la alqawaid alfiqhiyya wiki iliyopita baada ya mukaddima tulikuwa tumeangalia beti ya kumi na moja na kumi na mbili beti ya kumi na moja ilikuwa inazungumzia masala ya nia na beti ya kumi na mbili ilikuwa inazungumzia habari za kuhusu dini yetu ya Kiislamu huwa imejengeka katika maslahi kuyaleta na kuzuia mafsada. Leo tunaingia katika beti ya kumi na tatu na muda ukituruhusu tutaingia katika beti ya kumi نني نعم اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله غفر الله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح نعم الشيخ السعدي رحمه الله يقول فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح يكيوا كنا زحمه يا إدادي يا مصالح اداد يا مصلح يكيوا مصلح ni mengi na yako pamoja na wakati mmoja يقدم الاعلى من المصالح ينتغلذ يله مصلحه يجو زيد ketika المصالح ambayo yako pamoja هذا البيت في قاعده تذاهب المصالح هذا البيت في قاعده تذاهب المصالح هذا البيت في قاعده تذاهب المصالح hii beji iko katika kaida ya tadahum almasalih kusongamana maslahi tadahum almasalih kusongamana maslahi wakati mmoja muda mmoja hali kisha tukia hivyo maslahi yakawa zaidi ya maslahi moja mtu inabidi afanye kitu gani kwa sababu katika beti iliyopita kabla ya hii tulikuwa tunazungumzia kwamba dini yetu imejengeka juu ya kuleta maslahi sasa maslahi haya yanapokuwa yako pamoja muda mmoja mtu inatakikana afanye kitu gani oktoba وهذه القاعده لا تخلو من حالين وهذه القاعده لا تخلو من حالين وهذه القاعده لا تخلو من حالين هي قاعده يتزاحم المصالح وتصغمان مصالح هاي آه، توكي ketika hal توكي ketika hal mbili يبقىنا hal mbili الحاله الاولى ان يمكن الجمع بين تلك المصالح ان يمكن الجمع بين tilka المصالح an yumkin aljam'u بين tilka المصالح ان يمكن الجمع بين تلك المصالح kuwezekana kukusanya بين ya حي maslahi kuwezekana kukusanya baina ya hayo maslahi yani pamoja na wengi wake lakini inawezekana mtu akayakusanya akayafanya kwa pamoja ikishawezekana hivyo basi inabidi mtu ayafanye yote kadri ya vile inavyowezekana mithlu man dakhala fil masjid mithlu man dakhala fil masjid wa qad udhina wa qabla al-iqama mithlu man dakhala al-masjid au mithlu man dakhala fil masjid وقد أذن وقبل الإقامة مثل من دخل في المسجد وقد أذن وقبل الإقامة يمكن أن يصلي تحية المسجد ثم الفريضة يمكن أن يصلي تحية المسجد ثم الفريضة يمكن أن يصلي تهية المسجد ثم الفريضة anaweza kuswali tahiyatul masjid kisha swala ya faradhi kwa hiyo hapa kaingia msikitini na uwezekano wa kusanya maslahi huko kwa sababu kuswali tahiyatul masjid ni maslahi kadhalika kuswali swala ya faradhi ni maslahi na hapa imewezekana kuyafanya yote kwa hiyo maslahi kuonekana inawezekana kuyaleta yote kwa ujumla basi inabidi mtu ayakusanye na kuyaleta yote kwa ujumla hiyo ndo hali ya kwanza alhalatu thania alla yumkin aljam'u baina tilka almasalih alla yumkin aljam'u baina tilka almasalih alla يمكن الجمع بين تلك المصالح الا يمكن الجمع بين تلك المصالح فهنا يجب على المسلم أن يعرف الأعلى ويقدمها ويقدمها فهنا يجب على المسلم أن يعرف الأعلى ويقدمها فهنا يجب على المسلم أن يعرف الأعلى ويقدمها فهنا يجب على المسلم أن يعرف الأعلى ويقدمها ويترك الأدنى ويترك الأدنى فهنا يجب على المسلم أن يعرف الأعلى ويقدمها ويترك الأدنى ikiwa haiwezekani kuyafanya yote kwa wakati ule basi hapa inambidi muislamu ajue ni maslahi gani yako juu ayatangulize na ayaje ya chini maslahi maadamu uh, yako zaidi ya maslahi moja na kuyafanya yote iwezekana inambidi muislamu ajue ni maslahi gani yako juu ayatangulize halafu aache yale ya, ya chini dalili za kaida ni zipi adilla bil qaida أدلة القاعدة أدلة القاعدة دليل القاعدة الدليل الأول قوله تعالى دليل الأول قوليات الله سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم min rabbikum wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum nafuateni yale mazuri zaidi yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum fuateni yale mazuri zaidi yale ambayo yameteremshwa ilaikum min rabbikum kullin kutoka kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala kwa hiyo Allah anasema wattabi'u ahsana fuateni yale mazuri zaidi kwa hiyo yale mazuri zaidi inabidi yafuatwe na inabidi yatangulizwe hiyo ndio dalili ya kwanza kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum والدليل الثاني dalili ya قوله تعالى في لقوليات الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الله katika Qur'an anasema hakika hii Qur'ani inaongoza kwa yale ambayo yako sawa zaidi hakika hii Qur'an inaongoza katika yale ambayo yako sawa zaidi kwa kuna kawimu kuna aqwa kwa Qur'an inaongoza katika yale aqwa kwa hiyo maana kama kuna aqwa na kama kuna kawimu inatangulizwa aqwam na mtu inabidi afanye aqwam na achane na kawim ikiwa haiwezekani kuyafanya yote kwa pamoja والدليل الثالث دليل يتاتو لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لعائشة رضي الله عنها قال لعائشة قال لعائشة لولا خشية قومك لولا خشية قومك لولا خشية قومك لهدمت الكعبة لهدمت الكعبة لولا خشية قومك لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم لولا خشية قومك لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبنيتها على أساس إبراهيم wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipofungua maka maka ukawa ni mji wa Kiislamu mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kumwambia Aisha laula khashiyata qaumiki kama isingekuwa kuogopea watu wako hawa ambao wameingia kisasa katika dini ya Kiislamu hao kama nisingekuwa naogopea wao la hadamtul kaaba ningebomoa kaaba وبنيتها على أساس إبراهيم na ningeijenga katika msingi wa Ibrahim nadhani katika darasa za nyuma uh, kama siku nikawali kufikiria basi kwenye Umdat Talib nilieleza kwamba msingi wa Kaaba uliwekwa na Ibrahim alayhi salam baadaye Kaaba ilijengwa sasa wakati wa jahiliya kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam uh, kuja na Uislamu kwa wale wajinga wa Kiarabu kulitokea mafuriko ili kaba ikabomoka sasa wale washirikina pamoja na washirikina wao wote waliokuwa nao pamoja na dhulma yote waliokuwa wanaifanya lakini kuhusiana Kaaba walikuwa wanaheshimu kupita maelezo sasa wakakusanya mali kwa ajili ya kujenga ile Kaaba mali za halali walizokusanya hazikuwezekana kujenga Kaaba yote katika ule msingi ambao walikuwa wameujenga Ibrahim alayhi salam kwa wakajenga kipande katika ile Kaaba wakajenga ile pembe nne ambayo mpaka leo iko ile hijr ya Ismail ikawa hawajaijenga ikabaki iko chini pesa zao zikaishia hapo kwa hiyo hali kaendelea hivyo mpaka alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallama akafanya da'wa mpaka kuhama madini akarudi tena kufungua maka maka ikafunguliwa kama mji wa Kiislamu na watu wakaingia katika dini ya Kiislamu ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema haya maneno kumwambia Aisha radhiallahu anha kwamba kama nisingogopea watu wako ambao wamesilimu kisasa kwamba kama nitajenga hii kaba baada ya kuibomoa katika msingi wa Ibrahimu wata, watarudi na imani imani yao itakuwa eh, na shida kama nisingokuwa naogopea hilo la hadamtul kaaba ili kaba ningeibomoa wa banaituha ala asasi Ibrahim na ningeijenga katika msingi wa ibrahimu sasa kujenga Kaaba ni masla yani kujenga Kaaba katika msingi wa Ibrahim ni masla la shaka fidali kadhalika kulinda imani ya watu ambao wameingia kitasa katika dini ni maslahi sasa jambo la kukusanya maslahi zaina aina zote mbili kama sina haiwezekani imma mtume ajenge kaba wale watu imani zao ziwe dhaifu au aache Kaaba kama ilivyo wale watu imani yao ibaki kama ilivyo na izidi kuthibitishwa mtume kaje swala kujenga Kaaba katika asasi ya Ibrahim na kuacha wale walioingia kisasa katika dini wabaki katika dini na imani yao izidi kuwa thabiti kwa mtume sallallahu wasallam alifanya yale maslahi ya juu zaidi na akaachana yale maslahi ya ya chini haka kwa kuna wakati ya yakizongana na ikiwa kuyafanya yote haiwezekani lazima yaangaliwe maslahi ambayo ni bora zaidi kuliko mingine kama tukavona katika mifano inayokuja وقت ما يلي وتذاهب المصالح تنقسم إلى عدة أقسام وتذاهب المصالح تنقسم إلى عدة أقسام وتذاهب المصالح تنقسم إلى عدة أقسام na kuzongana maslahi kumegawanyika katika vigawanyo vingi وتذاهب المصالح kuzongana maslahi tanqasimu ila iddati aqsam nagawanyika katika vigawanyo vingi القسم الاول kigawanyo cha kwanza an tatazahama alwajibat an tatazahama alwajibat أن تتزاحم الواجبات فهنا يقدم الأوجب فهنا يقدم الأوجب فهنا يقدم الأوجب فصلاة الفريضة تقدم على صلاة النذر فصلاة الفريضة تقدم على صلاة النذر فصلاة الفريضة تقدم على صلاة النذر كذمانا mambo ya wajib mambo ya wajibu yako mengi kwa pamoja na haiwezekani mtu kuyafanya yote hapa mtu anatanguliza lile ambalo ni aujabu zaidi kwa sababu wajibati haziko katika daraja moja zinatofautiana kwa hiyo atatanguliza ile aujabu zaidi ndio afanye kwa hiyo kama mtu ana swala ya faradhi na ana swala ya nadhiri anatanguliza swala ya faradhi yani mfano wake mtu akasema kwamba mimi naweka nadhiri leo ya kuswali lillahi subhanahu wa ta'ala uh, kabla ya swala ya magharibi yarhamukallah anasema haya maneno wakati tayari mjeswali swala la afya na wakati anasema haya maneno hakujabaki baina yake yeye na kuzama kwa jua isipokuwa ni muda mchache alikuwa mwenye swala la afya hajeswali na anaweka nadhiri kwamba bwana na weka nadhiri ya kuswali lillahi subhanahu wa ta'ala kabla ya swala ya magharibi na ya swala ya asri haja iswali hakujabaki muda isipokuwa ni muda mdogo haiwezekani kuswali swala zote mbili anatanguliza swala gani atatanguliza swala ya faradhi ya asri kwa sababu ndo au jabu zaidi kuliko swala ya nini ya nadhiri haka kwa hiyo ikiwa wajibat ziko pamoja kufanywa zote haiwezekani atatanguliza uh, ile wajibu ambao ni aujabu zaidi lazima zingine kwa muda mwingine na kama haiwezekani tena sala itakuwa imepita sehemu yake alqismu thalath an tatazahama almaslahatani an tatazahama almaslahatani an tatazahama almaslahatani احداهما واجبة والأخرى سنة احداهما واجبة والأخرى سنة احداهما واجبة والأخرى سنة أن تتزاحم المصلحتان احداهما واجبة والأخرى سنة فهنا يقدم الواجب على سنة فهنا يقدم الواجب على سنة فهنا يقدم الواجب على سنة فمن دخل في المسجد فمن دخل في المسجد فمن دخل في المسجد والصلاه تقام والصلاه تقام والصلاه تقام فلا صلاة عليه إلا المكتوبة فلا صلاة عليه إلا المكتوبة mwenye kuingia msikitini kabla ya hapo kwamba ikiwa maslahi ya aina mbili yamezungana antatazaha mal maslahatan maslahi aina mbili yamezongana ahdahuma wajiba moja katika hayo maslaha aina mbili ni wajib wal ukhra sunna na nyingine ni sunna fahuna yuqaddamu alwajib ala sunna hapa inatangulizwa wajibu ya sunna faman dakhala almasjid au faman dakhala fil masjid na mwenye kuingia msikitini sasa waswalatu tuqam na swala inatimiwa mwenye kuingia msikitini na swala inatimiwa fala salata alayhi illa maktuba ana swala juu yake isipokuwa ile swala ya faradhi ni maalum kwamba mtu anapokuwa anaingia msikitini na bidii aswali tahiyatu masjid lakini sasa ameingia msikitini na swala ya kimiwa inatimiwa tahiyatu masjid ni masla kadhalika swala ya faradhi ni masla maslah tahiyatu masjid hakuna shaka ni sunna na swala ya faradhi ni wajibu kwa hiyo hapa ataingia moja kwa moja kuswali swala ya faradhi hapo swali tahia masjid kwa nini kwa sababu inatangulizwa uh, ile ambayo maslahi yake ni ya juu zaidi na kuachwa ile ambayo maslahi yake ni ya chini alqismu thani an tatazahama almaslahatan an tatazahama almaslahatani أن تتزاحم المصلحتان أحدهما فرض عين أحدهما فرض عين أن تتزاحم المصلحتان أحدهما فرض عين والأخرى فرض كفاية تتزاحم المصلحتان أحدهما فرض عين والأخرى فرض كفاية أن تتزاحم المصلحتان أحدهما فرض عين والأخرى فرض كفاية فهنا يقدم فرض عين على فرض كفاية فهنا يقدم فرض عين على فرض كفايه kusongamana maslahi ya aina mbili mojawapo ni faradhi aini na nyingine ni faradhi kifaya hali kichotokea hivyo yukaddam faradhi ain inatangulizwa faradhi aini ala faradhi kifaya juu ya faradhi kifaya mfano mtu yeye hajaswali swala ya al na watu wanaenda zao kuzika akisema aende kuzika halafu aswali swala la asili inaonekana muda wenyewe ulipokuwa umeshapita kuzika faradhu kifaya swala ya asr faradhu ai afanyeje wakati huo atanguliza faradhu ain tambidi aswali alasir kama muda utakuwepo ataenda zake kuzika na kama hautokuwepo halali lakini kwanza bila tangulize faradhi juu ya faradhi kifaya alqism arabi an tatazahama almaslahatan an tatazahama almaslahatan an tatazahama almaslahatan ahaduhuma daruriyya والاخرى حاجيه أن تتزاحم المصلحتان أحدهما ضرورية والأخرى حاجية أن تتزاحم المصلحتان أحدهما ضرورية والأخرى حاجية فهنا تقدم الضرورية على الحاجية فهنا تقدم الضرورية على الحاجية فهنا تقدم الضرورية على الحاجية فهنا تقدم الضرورية على الحاجية مثال ذلك مثال ذلك حفظ النفس ضرورية حفظ النفس ضرورية حفظ النفس ضرورية وستر العورة حاجية حفظ النفس ضرورية وستر العورة حاجية حفظ النفس ضرورية وستر العورة حاجية فإذا كانت المرأة مريضة فإذا كانت المرأة المرأة مريضة فإذا كانت المرأة مريضة فإذا كانت المرأة مريضة وعلاجها يحتاج إلى كشف العورة وعلاجها يحتاج إلى كشف العورة وعلاجها يحتاج إلى كشف العورة فتكشف عورتها فتكشف عورتها فتكشف عورتها حتى ولو كان الطبيب رجلا حتى ولو كان الطبيب رجلا حتى ولو كان الطبيب رجلا إذا لم يوجد غيره من النساء إذا لم يوجد غيره من النساء إذا لم يوجد غيره من النساء ikiwa kumezongamana maslahi ya aina mbili mojawapo ni dharuria katika maksadi za kisheria kuna maksadi ambazo ni dharuria ambazo katika vitabu wenyewe wanaita ad-daruriyat al-khamsa ad-daruriyat al-khamsa حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال hizi zinaitwa ad-daruriyat kuhifadhi hivi vitu vitano ni maksadi katika makasidi za kisheria kuswali hali ya kuwa mtu anaudhu kuwa na udhu ni katika hajia si katika dhururia si katika dharuria vile vile mtu kuutiri uchi wake ni hajia si dharuria yani tofauti yake baina ya dharuria na hajia ni nini kwamba kama mtu asipofanya jambo fulani itakuwa moja katika vile vitu vitano kinakosekana kimojawapo katika vile vitu vitano kinakosekana ima dini yake itakosekana au nafsi yake itakosekana au akili yake itakosekana au mali yake itakosekana au familia yake itakosekana tukisema hajia maana yake kwamba kwa mtu kutokufanya hilo jambo hakuna atakachopoteza katika maisha yake lakini maisha yake yatakuwa katika hali ya dhiki maisha yake yatakuwa katika hali ya dhiki kustiri uchi sio kwamba haiwezekani mtu akaishi bila kustiri uchi yani akaishi bila kustiri uchi anaweza akaishi uchi yani inawezekana lakini maisha yake itakuwaje yani kuishi yale kwa kwa uchi maisha itakuwa magumu lakini haitupelekea kupoteza chochote kile katika zile daruriyatu khamsa <coughs> sasa mtu kuhifadhi nafsi yake hii ni katika daruria na mtu kustiri uchi wake ni katika hajia sasa mtu mgonjwa anauma anahitajia tiba tiba yenyewe inahitajia awe uchi ili atibiwe asipotibiwa inawezekana yake kaenda katika maangamizi kona kuna vitu viwili sasa kuna swala yeye kuhifadhi nafsi yake na kuna swala yeye kustiri uchi wake kuhifadhi nafsi ni dharuria kustiri uchi wake ni haji anatanguliza nini hapa inatangulizwa dharuria kwa hiyo kama mwanamke akiwa ni mgonjwa na tiba yake ili apone inabidi awe uchi basi inabidi mwanamke abaki uchi hata kama daktari anayetibu ni mwanaume ikiwa hakuna daktari wa wa kike ikiwa hakuna daktari wa wa kike خلاص kadiri ya mahitaji yanayohitajika kwa ajili ya yeye kutibiwa kwa nini kwa sababu kuhifadhi nafsi ni dharuria na kustiri uchi ni hajia تركتلوا الخامس أن تتزاحم المصلحتان أن تتزاحم المصلحتان أن تتزاحم المصلحتان أحدهما طاعة الله أحدهما طاعة الله أحدهما طاعة الله والأخرى طاعة المخلوق يحدهما طاعة الله والأخرى طاعة المخلوق أحدهما طاعة الله والأخرى طاعة المخلوق فهنا تقدم طاعة الله على طاعة المخلوق فهنا تقدم طاعة الله على طاعه المخلوق فهنا تقدم طاعه الله على طاعه المخلوق ikiwa kumesongamana maslahi ya aina mbili mojawapo ni toa ya Allah subhanahu wa ta'ala na nyingine ni toa ya kiumbe fatukadam ta'atu Allah natangulizwa toa ya Allah subhanahu wa ta'ala ala ta'ati al-makhluq juu ya swaya kiumbe mfano muda wa swala ya faradhi umeingia bidi mtu aswali katika hali ya jamaa wajib bali faradhi aina ala rajih min aqwal ahli ilmi halafu wakati huo mzee wako anakutuma kwamba bwana nenda sehemu fulani kaletee kitu fulani swali swala ya jamaa hii ni twaa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kule ambako mzee wako amekutuma hii ni toa ya kiumbe ambaye ni mzee wala hakuna mashaka kwamba wakati wa toa ya Allah ni wajib kadhalika toa ya mzee ni wajib lakini toa ya Allah na toa ya kiumbe hapo itatangulizwa toa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha toa ya kiumbe ala kulli hal mifano katika hii kaida ni mingi mifano katika hii kaida ni mingi mfano mtu ni mgonjwa mgonjwa daktari wa Kiislamu akamwambia kwamba bana pamoja na yote lakini utakapokuwa unaenda uh, kuswali usisimame kwa sababu ukisimama ugonjwa wako utachelewa kupona na usimama katika swali masla kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtu kupona nafsi nafsi yake kuwa sawa yani afya yake kuwa njema ni maslahi pia sasa tunapoenda kwenye swala swala kusimama ni maslahi lakini vile vile wewe mgonjwa kusimama afya yako inaweza kuwa uh, dhaifu zaidi au ile ugonjwa kuongezeka kwa hiyo mtu kubaki katika njema ni maslahi pia sasa panakutana maslahi ya mbili maslahi ya kusimama kwenye swala au maslahi ya kukaa ili nafsi yako iwe salama yani upone hapa utakaa utakaa na yale maslahi ya kusimama kwenye swala khalas yatakuwa yakipita lakini vile vile inawezekana mtu wakati wa kuoa kuna binti mzuri kamuona lakini maskini ana dini kana sura tano hajui hata alifu wala hajui bali lakini kuna binti mwingine si mzuri wakati wakati kumwoa binti mzuri wewe ukawa naye ndani aliyekuwa nafsi yako imetulia ni maslahi na kuwa na binti ambaye ni mtadayina ambaye hata baadaye mkipata kizazi atakilea katika misingi ya sawasawa ni maslahi kwa hiyo wewe hapo lazima ujue maslahi gani ya kujua yatangulize na ya chini uyaache hakuna mashaka kuoa binti ambaye ni wadini maslahi yake ni makubwa kuliko kumwoa binti asiyokuwa na dini hata kama ni mzuri hata kwa kaida <coughs> moja muhimu sana katika maisha ya Muislamu kaida moja muhimu sana sana sana katika maisha ya Muislamu sababu ni mara nyingi huwa maslahi ya aina mbili yanakutana kwetu sisi sasa lazima mtu uh, uwe maarifa ya kujua kwamba maslahi haya kujuu ni yafanye na haya yako chini ni yaache watu kutokujua haya wanaingia katika matatizo makubwa mtu anazikana kuwa tayari kufuata vizuri dini lakini wazazi wake na watu wa batili watu wa bid'a wakawa wanaambia kwamba bwana yani wewe ukishangaza hizo habari zako hizo utakuwa huna radhi zetu sisi wazazi wako sasa swala la mtu kushikamana vizuri na dini ni maslahi na swala mtu kuwa pamoja na wazazi wake ni maslahi sasa maslahi ile mbili kukutana lazima yatangulizwe maslahi ambayo ni makubwa zaidi halafu yake yale maslahi ya chini hakuna mashaka mtu mara dini yako maslahi yake ni makubwa zaidi kuliko maslahi ya kuwa ridhaa na wazee hali ya kuwa wenyewe wanakupeleka katika upotevu وقصه موسى مع الخضر كلها في هذه القاعده وقصة موسى مع الخضر كلها في هذه القاعدة وقصة موسى مع القبر كلها في هذه القاعدة نكفى شا موسى نخبر na كنا نجد kinaingia katika kisa cha Musa na eh, Khadir Khadir ambaye halilmu wame wame wametofautiana kuna wanasema kwamba Khadir alikuwa ni nabii katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuna waliosema kwamba kana rajulan salihan alikuwa ni mtu mwema alikuwa ni mtu mwema hakuwa nabii ala kulli uh, kauli ambayo ina nguvu kwamba alikuwa ni nabii katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala sasa kisa cha Musa alayhi salam pamoja na Khazir ambacho katika sura Kahfi kinaingia katika hii kaida Musa baada ya kutana na Khadhir wakapanda kwenye ile safina alitoboa ile safina Khadhir akaitoboa Musa alayhi salamu alimlaumu Mbona unatoboa ili uangamize watu ambao wako ndani yake au vipi bwana sikuelewe wewe bwana lakini baadaye kaja kuambia kwamba bwana mbeleni kwetu huko tunaenda kuna mfalme ambaye yeye anachukua kila safina ambayo yuko nzuri sasa safina kubaki katika hali ya usalama ni maslaha hakuna mashaka katika hilo lakini vile vile ile safina kuendelea kubaki kwa wale vijana ambao walikuwa hawana akira sikuwa kupitia ile safina yao maslahi pia yakatangulizwa maslahi ya kutia aibu safina lakini iendelee kubaki kwa wale vijana wa hakala na uh, yale mambo mawili ambayo yako katika kwa hiyo ni kaida moja muhimu sana na muislamu atakapokuwa anaifanyia kazi vizuri basi mambo yake mengi yatakuwa katika hali ya usawa yatakuwa katika hali ya usawa kwa sababu atakuwa anafanya yale mambo ambayo maslahi yake ni makubwa zaidi kuliko yale mambo mengine kama ilivyokuwa kwamba uh, maslahi ya amma yanatangulizwa kuliko maslahi ya khas maslahi ya amma yanatangulizwa kuliko maslahi ya ya khas sasa hivi kwa barabara zao zinazojengwa ni maslahi hakuna mashaka tena maslahi yenyewe ni amma kwa sababu watu wote yale barabara wanapitia lakini inawezekana zile barabara zika zikala zikalazimika kwenda kupita katika majumba ya watu na yale majumba ya bidii yabomolewe watu katika majumba yao maslahi na kuwepo barabara ni kibali basi hamna namna maslahi ya khasa inabidi yake maslahi yao yafanywe kazi wa wahakadha wallahi ni kaida moja kufanywa kitu tutubiki kunaingia katika milango mingi sana ya sheria milango mingi sana ya sheria milango mingi ya sheria na mtu anapokuwa anajua haya basi sehemu nyingi hatakuwa anapata shida na wala hatakuwa anahitajia dalili hatakuwa anahitajia dalili mfano atakapokuwa anasafiri na lari nasafiri saa kumi na moja za tiketi lari naondoka mahuta saa kumi na moja safari ya Islam. Salaam na kuna swala alfajiri hapo yani swala kwa hakuna mashaka swala alfajiri ni maslahi kwa sababu ni faridhi na ya kusafiri ni maslahi atafanyaje aacho na gari ili asiswali alfajiri aswali baada ya jamaa msikitini masjid takwa au aachane na swala ya jamaa awaye msafara hakuna mashaka utaki swala ya jamaa ataondoka na msafara kwa haka kwa hiyo kwa taariki chache kuhusiana na kaida ya tadhabu al-masale itakuwa imeishia na ikra al-bayt al قال السعدي رحمه الله وضده تزاحم المفاصل يتقبل الادنى من المفاصل نعم وضده تزاحم المفاصل yurtakabu al-adna min al-mafasid wa bidduhu na kinyume chake kinyume cha baiti iliyotangulia kwa sababu kule Sheikh rahimahullah amesema fa intazahama adadul masalih yuqaddam al-ala min al-masalih huna yaqulu wa zidduhu tazahum al-mafal na kinyume chake ni kuzongamana mafsada kinyume chake kuzungamana mafsada hali kishakuwa hivyo anasema yurtakabu adna min almafasidi mtu uh, atafanya yale ambayo mafsada yake ni ya chini katika yale mafsada yani kuna mambo mawili yote ni mafsada lakini mojawapo mafsada yake ni ya juu na lingine mafsada yake ni ya chini basi yeye atafanya lile ambalo mafsada yake ni ya chini na atakana na lile ambalo mafsada yake ni ya juu kwenye maslahi tunaangalia lile jambo ambalo maslahi yake ni ya juu kwenye mafsada tunaangalia lile jambo ambalo mafsada yake ni ya chini إذا اجتمعت المفاسد إذا اجتمعت المفاسد إذا اجتمعت المفاسد إذا اجتمعت المفاسد قدم الأخف منها إذا اجتمعت المفاسد قدم الأخف منها فإذا اجتمعت المفاسد قدم الأخف منها إذا لم يمكن ترك الجميع إذا لم يمكن ترك الجميع إذا لم يمكن ترك الجميع إذا لم يمكن ترك الجميع يعني kama kuwa imekusanyika masuala mawili na kuendelea kujiba منها linatangulizwa jambo ambalo masuala yake ni ya chini illa yumkin tarku aljamii ikiwa haiwezekani kuacha yote mtu analifanya lile jambo ambalo masuala yake ni kafir ni kidogo ni ya chini ikiwa haiwezekani kuachana na mambo yote فإذا اجتمعت المحرمات فإذا اجتمعت المحرمات فإذا اجتمعت المحرمات فإذا اجتمعت المحرمات قدم الأخف منها فاذا اجتمعت المحرمات قدم الاخف منها فاذا اجتمعت المحرمات قدم الاخف منها ikiwa mambo ya haramu yamekusanyika pamoja kuacha yote haiwezekani lazima mtu afanye mojawapo basi wakati huo mtu atafanya lile ambalo uharamu wake una atafanya lile ambalo uharamu wake una na lile jambo ambalo uharamu wake ni mkubwa ataachana nalo tutaangalia katika mfano kadhalika idha ijtamaat al-makruhat إذا اجتمعت المكروهات كذلك إذا اجتمعت المكروهات كذلك إذا اجتمعت المكروهات ارتكب أخفهما ارتكب أخفهما كذلك إذا اجتمعت المكروهات ارتكب أخفهما na vile vile ikiwa makruhati mengi yamkusanyika au mawili na kuendelea yapo pamoja na kuacha yote haiwezekani basi mtu atafanya lile ambalo umakruhu wake una uafadhali umakruhu wake una nafuu alafu atachana lile ambalo umakruhu wake ni mkubwa dalilul qaida دليل القاعده قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما اهل لغير الله وما اهل لغير الله فمن الذره غير باغ فمن اضطر غير باغ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم دليله هي قاعده الله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله حقيقه في مننا محرميشا كلو ميت محرميشا كلو ميت na damu na nyama na kile kilichochinjwa kwa ajili ya sio kwa Allah na kile kilichochinjwa kwa ajili ya sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala faman turra ghaira baghin wala adi fala ithma alayhi yule ambaye atakayedharurika atakayelazimika kula katika hivyo vilivyotanguliwa kutajwa hali ya kuwa si mwenye kuvuka mipaka hali ya kuwa si mwenye kuvuka mipaka amedharurika na mlazimu kula hana namna nyingine isipokuwa ni kula hivyo ambavyo vimetaja hali ya kuwa si mwenye kuvuka mipaka fala itma alayhi hana madhambi fala ithma alayhi hana madhambi inna allaha ghafurur rahim hakika allah Uh, ni msamehevu mwenye huruma kwa hiyo kula maiti ni haramu kula damu haramu kula nyama ya ngami kula nyama ya nguruwe haramu na kula kilichochinjwa kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu lakini mtu amedharurika anatembea amefika mahali ana njaa njaa imemshika kweli kweli hana chakula isipokuwa moja kati ya vilivyotaja na haramu na asipokula atakufa kutokana na njaa aliyokuwa nayo mtu anafanyaje kwa sababu kuna hivyo vitu ni mafsada lakini vile vile yeye kubaki bila kula ni mafsada kwa sababu ataingia kwenye maangamivu kuacha vyote haiwezekani kwa sababu ima asile ate au ale na anakula kitu ambacho ni haramu ili awe hai hana namna nyingine hapo anafanya nini ndio tunarudi katika kaida يرتكب <coughs> الادنى uh, minhuma atafanya jambo ambalo madhambi yake yana uhafifu baina ya hayo mambo mawili kwa kula maiti kwa hali hiyo madhambi yake yana ukhafifu bali falaithma alayhi hana madhambi kuliko yeye kuacha nafsi yake ikiingia katika maangamizi bali ahlul ilm wanasema itamlazimu ale asipokula akafa anapata madhambi kwa hiyo hana namna isipokuwa ni kufanya kile ambacho madhara yake ni machache na ataachana na kile ambacho madhara yake ni mengi اكتبوا بياني من امثله القاعده من امثله القاعده من أمثلة القاعدة إذا تعارض عنده إذا تعارض عنده إذا تعارض عنده إما أن يزني إما أن يزني وإما أن يستمنى إما أن يزني وإما أن يستمنى إما أن يزني وإما أن يستمنى إما أن يزني وإما أن يستمنى فيقدم الاستمناء لأنه أخف فيقدم الاستمناء لأنه أخف فيقدم الاستمناء لأنه أخف فيقدم الاستمناء لأنه أخف ikiwa kwake kuna hali mbili kuna hali mbili yani kafikia hali e, ya mashaka ambayo inamlazimu afanye moja katika mambo mawili na asipofanya mojawapo ataingia katika madhara imma azini au uh, afanye punyeti nafikia hali yake ikawa ngumu ikamlazimu afanye moja katika hayo kwa yote yote kazi kama mwanamke kumwoa hayuko الاستمناء مفسده mtu kufanya kunyafu ni mafsada kadhalika zina mafsada vile vile kuzini ni mafsada ماذا يعمل هذا المسكين انا فanya nini huyu miskini فيقدم الاستمناء لانه اخف atatanguliza kufanya kunyatu kwa sababu mafsada yake yanahafadhali mafsada yake yana afadhali والمثال الثاني من له بنت من له بنت من له بنت فجاء صاحب التوحيد فجاء صاحب التوحيد عنده المعصية فجاء صاحب التوحيد وعنده معصية عنده المعصية فجاء صاحب التوحيد وعنده المعصية ويريد أن يتزوجها ويريد أن يتزوجها ويريد أن يتزوجها ويريد أن يتزوجها وجاء الآخر صاحب البدع وجاء الآخر صاحب البدع وجاء الآخر صاحب البدع وجاء الآخر صاحب البدع ويريد ذلك ويريد ذلك فهنا يزوج صاحب التوحيد فهنا يزوج صاحب التوحيد فهنا يزوج يزوج صاحب التوحيد وإن كان عنده معصية فهنا يزوج صاحب التوحيد وإن كان عنده معصية فهنا يزوج صاحب التوحيد وإن كان عنده معصية وإن كان عنده معصية لأنه أخف من صاحب البدع لأنه أخف من صاحب البدع لانه اخف من صاحب البدع mtu ana binti mtu ana binti na yule binti amefikia uh, wakati wa kuolewa fajaa sahibu tauhid akaja mtu wa tauhidi waenda umbasi lakini ana baadhi ya mambo ya maasi ana tauhidi lakini kuna baadhi ya mambo ya na anayofanya na baadhi ya mambo ya maasi uh, kama vile kukata ndevu hivi lakini mtu wa tauhidi ni mtu wa tauhidi lakini toba ana maadhi ya kukatakata ndevu ويريد أن يتزوجها أنا nataka muoe yule binti wa yule bwana ويريد أن يتزوجها أنا nataka muoe وجاء الآخر صاحب البدع na anakuja mwingine pia ni mtu wa bid'a kijana mwingine mwanaume mwingine ni wa bid'a yitu la bid'a ويريد ذلك naye anataka anataka anataka huyo binti mmoja sasa bwana mawili kukuja sasa huyu huyu ni ni, ni, ni, ni mtu wa tauhidi lakini ana maasi huyu ni mtu wa bidaa wakati huo huyu mwenyewe mtoto anafanyeje yuzawiju sahiba tauhid atamuozesha yule mtu wa tauhidi wa inkana indahu almaasiya hata kama na maasi lakini atamuozesha yule mtu wa tauhidi لانه اخف من صاحب bid'a kwa sababu yule ana afadhali kuliko mtu bid'a kwa sababu maasi yana afadhali kuliko bid'a maasi yana afadhali kuliko bid'a kwa sababu mtu maasi mwingine akakaakaa siku miongoni mwa masiwa kuona kwamba anachokifanya si sahihi akaamua kuachana na maasi lakini mtu wa bid'a Yesu zote anajua yuko kwenye haki tu ni mara chache sana mtu bila kuachana na bidaa aliyokuwa nayo hii inaonyesha kwamba bidaa madhara yake ni makubwa kuliko maasi kwa hiyo wakija kwake watu wa namna hii basi amuozeshe mtu wa tauhidi hata kama ana kitu katika maasi alafu achana na uh, yule mtu bidaa lakini ikiwa kama hakuna Ah, mtu wa tauhidi ambaye yuko vizuri ambaye yuko mbali na mambo ya baadhi kadhalika katika hii nukta kuna mifano mingi ambayo <clears throat> mtu akijua inaweza ikawa rahisi katika maisha yake yeye kufanyia tatubiki hii kai kufanyia tatubiki hii kai ile mifano yote ambayo tuliyoieleza katika ile kaida ya tazahumul masalih inafaa pia kuwa mifano katika tazahumul masalih kwa nini kwa sababu katika mfano wa kuacha moja katika mambo ya wajibu maana kwamba yeye amefanya jambo moja la kuacha jambo la wajibu fanya jambo moja la kuacha jambo la jambo la wajibu au kuacha jambo moja la kheri kama yule ambaye uh, ameacha faradhi kifaya kwa ajili ya kutekeleza faradhi haki kaacha faradhi kifaya kwani amefanya amefanya amefanya amefanya jambo bora na mafsada lakini mafsada ya afadhali kuliko angeacha faradhi haki imekutana kwake baina ya faradhi na sunna inabidi atekeleze faradhi atarna sunna lakini kwenye kuacha sunna kuna kitu katika mafsada mafsada yake ni yapi kutokuongezeka imani yake kutokuongezeka imani yake kwa sababu ala imani yazidu bitwa imani inazidi kwa toa kaacha lakini angeacha faradhi madhambi yake ingekuwa ni makubwa zaidi kuliko mafsada yanayopatikana kwa mtu kuacha jambo la sunna kwa mifano ni mingi yanapokutana mambo mawili na yote yana mafsada basi mtu inabidi ufanye lile ambalo lina afadhali katika mafsada yake na uachane na lile ambalo mafsada yake wa haka kwa hiyo mtu anafanywa ikrar baina ya kutamka neno la kufur na baina ya kuuliwa yani imma tamke neno la ukafiri au auliwe hata mashaka tamka neno la ukafiri mafsada ni mafsada lakini vile vile kwenye kuuliwa kuna mafsada basi atafanya kile ambacho mafsada yake yanapata nao ni kutamka neno la ukafiri lakini aliyakuwa watu wake umetulia kwenye imani mtu shawa zake ziko juu shawa zake ziko juu asipofanya tendo la ndoa nisikane ikapelekea zakari yake kupasuka kama tulivyosoma katika umda fiqh na hana njia nyingine isipokuwa kufanya tendo la ndoa tu ndio katika hali hiyo mkeo yuko katika hedhi mkeo yuko katika hedhi na kumwingilia mwanamke akiwa katika hedhi jambo ambalo haramu na yeye ana mke mmoja peke yake miskini na uzojo wake sasa ima amwingilie mkewe au habari ziharibike au aende mtaani akatafute kimali kwa hiyo inabidi hapa hali jambo ambalo madhara yake ni kafiri nao ni kumngilia mke wake katika hedhi na vile kama tumeona katika asr muktasarati mtu akiwa amefunga na ana ana ana ana ana, ana hali ya shawa kuwa juu kufanya hivyo mambo yataharibikiwa hmm. basi atafanya tendo la ndoa na mkeo na hana kafara lakini mtu kufanya kile kitendo aliyekuwa amefunga bila shaka mafsada sio mtu anaharibu funga yake lakini mafsada yake yana afadhali kuliko yeye kuharibikiwa na mambo yake kwa hiyo kaida mbili ziko dhiki yani mojawapo iko dhidi ya nyingine na nyingine iko dhidi ya nyingine na mtu atakapokuwa amedhibiti vizuri basi atakuwa anajua namna uh, ya kutaamali na hali atakazokuwa na nazo katika maisha yake yani mambo yote yanayofanya mtu kuacha swala ya jamaa kwa mtu kutokufanya kuna kuwa na mafsada lakini vile vile kwa swala ya jamaa ni mafsada yule anayegupia mali yake kupotea kupotelewa na mali ni mafsada lakini vile vile kwa swala ya jamaa ni mafsada lakini sasa ana ana mnyama wake asipomwangalia akaenda kuswali swala ya jamaa atakuta mnyama mchende zake sasa fanyaje aswali swala ya jamaa au aendelee kumwangalia mjomo wake aendelee kumwangalia mjomo wake atachana swala ya jamaa kwa sababu ile ni mali kupoteza mali madhara yake ni makubwa kuliko mtu kupita swala ya jamaa kwa haki kwa mambo mengi sana ambayo tunaona tunasoma kwenye fikhi basi anaingia katika hizi kaida mbili ambazo leo tumezipitia kwa maswala وتزاحم المفاسد نعم adhini alafu baada ya dhana tutaacha dakika tano kwa ajili ya maswali inshallah